Moi, je vois bleu comme ambulance, le doute m'a ambiancé. La nuit, je cogite, impossible de pioncer. Je pense faire les choses, mais je les fais pas. Moi, moi c'est sans Goku face à Vegeta. Avec un peu de chance, je m'en sortirai peut-être bien. Avec l'âge, j'espère devenir quelqu'un. Pour l'instant, je fonce tout droit dans un terre-plein. Oui, plus je pense, plus je fume, plus je perds des points de vie. En vrai, à part faire du rap et espérer que ça marche bien, au moins j'aurais essayé de faire mon gagne-pain. Maman aurait préféré que j'ai le bac au lieu que par la que je me fasse serrer. Tu sais, j'ai essayé de faire des sous forcés. Dur, mais je me suis toujours J'en forcé. Tu l'as pas forcément su, frustré comme si t'étais pas payé pour des heures sub. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours consacré ma vie pour le rap. Donc les critiques de petits cons de 15 ans sont intolérables. On m'a censé se répéter que j'avais les cartes, mais j'ai brûlé mes cartes le jour où j'ai jeté mon cartable. Alors j'ai fait comme j'ai pu, triste quand j'ai bu, le somme quand j'ai su. Que toute ma vie je serais déçu, tête vers les cieux, je prie au-dessus. Du mal à m'ambiancer, je vois bleu comme mon bilancier. Pressé comme comme c'est À mes yeux, les dés sont déjà lancés. Du mal à m'ambiancer, je vois bleu comme ambulancier. Pressé comme c'est à mes yeux, les dés sont déjà lancés. Ah, ok, je Avec un peu de chance, on s'en sortira. Ici, les gens ont des masques comme un mardi gras. Les mentalités sont arbitre pas d'arbitre dans la partie. Celle ta mental qui te guidera. On essaie de faire avec les moyens du bord. Hein, ok, fais attention aux gens qui te causent du tort. Au moindre car tu sors comme ok Ok comme cheminée en hiver, hiver, flash et je vague, je m'y perds. Roule avec 4 grammes dans le sang et dans le caleçon sans m'y m'hyper m'y perd. Je traîne dans le hall, élevé dans le hall, moi je veux acheter le hall gros. Pour ça j'ai les épaules, j'esquive la tôle et je bosse sur mes projets. Si on continue sur cette voie les gars, on va dans le mur. Le pilon ne rapporte plus tous mes gars se mettent dans le dur. Les politiques sont comparables à un gros tas d'ordures On a du talent, un peu de chance dans les mains de l'or pur alors. J'ai fait comme j'ai pu, triste quand j'ai bu, le seum quand j'ai su. Que toute ma vie je serais déçu, tête vers les cieux, je prie au-dessus. Hein. Du mal à m'ambiancer, je vois bleu comme mon bilancier, Pressé comme fiancé, à mes yeux les dés sont déjà lancés. Du mal à m'ambiancer, je vois bleu comme mon Pressé comme fiancé, à mes yeux les dés sont déjà lancés. Ah, ok, je ride, je doutais, je plane. Exception.